Më duhen zarfe dhe letra. Pum tong kan paka luk lë la paka magic. Më duhen stilolapsa dhe lapostila me ngjyrë. Më duhen stilolapsa dhe lapostila me ngjyrë. Panek furniture ju ti nai.